والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga moja braća, prošli put smo započeli poglavlje po najljepšim Allahovim imenima i savršenim i uzvišenim svojstvima. I rekli smo da je to za nas ovdje, inša Allah, ponavljanje gradi. smo prošli put ponovili kakav je menheć, odnosno pravac, put, seleta u vjerovanju u Allaha najljepša imena i savršena izmišljena posljedna. Ko bi nam to znao objasniti? Ukratko znači u jednoj dvije rečenici. Kako je selet vjerovao u najljepša Allahova imena i savršena izmišljena svojstva? Onako onako kako je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To što neko je šta dole. Bez tevila. Bez Bez ulaženja u kakvoću. Bez ulaženja u kakvoću. Dobro, još. Još. bez čega još rekao sam, bez potvrđivanje, znači potvrđivanje potvrđivanje Allahu subhanahu wa ta'ala imena bez temti, temtila, bez pore, poređenja. Znači potvrđujemo bez poređenja. Negiramo Allah subhanahu wa ta'ala sve nedostatke bez čega? Bez negiranja svoj svojstava. Znači, itbat bila temti. Tenzih bila ta'ti. Znači, potvrđivanje bez poređenja, negiranje, znači, onoga što ne priliče Allah subhanahu wa ta'ala, negiranje sličnosti ili poređenja, bez negiranja svoj svojstava. Dalje, bez tevila ili ta hrifa iz okretanja zna značenja, bez izokretanja značenja, bez mijenjanja značenja, tako vjerujemo i kako još bez ulaženja u, ulaženja u kakvoć. Je li tako? Itbat, potvrđivanje bez temzila, bez poređenja. Temzih, negiranje, ne, znači odricanje nedostataka bez poricanja svoj, svojstava. Temzih, bila atraktivna. Šta još? Znači, potvrđivanje bez negiranja, bez inherafa, je tako, bez izokretanja, te, vila izokretanja značenja i bez ulaženja u kako, kako hoće. E to su četiri stvari koje treba zapamiti. Kako mi vjerujemo sva najljepša Allaho spano tada imena i savršena uzvišena svojstva onakav kako je vjerovao Selef, a kako su oni vjerovali? potvrđivali se onako kako je došlo u Koran i sunnetu. Bez pored poređenja. Jer zašto ovo moraš naglasiti? Potvrđivali bez poređenja. Zato što neki kažu da potvrđivanje istovremeno znači i pored poređenja. Zašto kažemo negiranje nedostataka, bilo takvih nedostataka, bez negiranja svojstava? Zašto? Zašto ovo naglasiti? Bez poricanja svojstava zato što su određeni u ime odricanja Allahu subhanahu wa ta'ala nedostataka zanijekali svoj svoj svojstvo. Zato ovo naglašamo. Znači, tenzi odricanje bilo kakvi nedostataka bez negiranja svojstava. Nije kao što ovi negiraju nedostatke novotari. Oni Allah subhanahu wa ta'ala negiraju nedostatke kako? Tako što zanegiraju svoj, svojstva koja su došla u Kur'anu i Sunnetu a mi kažemo ne, negiramo nedostatke bez negiranja svojstava. Dobro. Bez inherata, odnosno bez tahrifa, tahrif, bez tahrifa, bez izokretanja značenja. Zašto? Zato što imaju ovi koji potvrđuju svojstva, ali izokrenu i značenje. Pa kažu, to se misli na nešto drugo, ne misli se na... I bez ulaženja u kakoći, Zašto? Zato što je to prva greška koji su zapali svi novo, novo tak. I to je natjeralo da postoji šta? Kad su ušli u kakvoću, da postoji zanegiraju svoj svojstvo. Da, to je ukratko, znači, što možemo reći. I rekli smo da je ovdje zanični mezer, šta? Maturidijski, to jest medher, u kojem se potvrđuje samo nekoliko svojstava Allah subhanahu wa ta'ala. Ostala svojstva mijenjaju se zna, značenje, izokreće im se značenje. Bez ikakvog do, dokaza. Bez ikakvog dokaza. I oni potvrđivanje svojstava onako kako su došla u Kur'anu i Sunnetu, da ih potvrži tako kako su došla i da vjeruješ u izraz i značenje tog izraza, kažu da je to šta? temsil, to je poređenje Allaha sa stvorenjima, to je teđsim, to je davanje Allaha subhanahu wa ta'ala tijela, yes. ha? zbog toga kod njih smo mi šta? Mušepihe, odnosno muđesine, odnosno kafir, jel tako? Mi smo za njih I to nije nikad problem, tako? ne treba zbog toga pisati nikakve proglasi. Ne treba se buniti, nisam. Ali tako? Šta će? Pomiri se. E, nećemo se pomiriti, nego ćemo podučavati spravom mezem. I ukazivati da je ovaj zvanični maturidijski mezem batin. Da je batin tu, opasan na materiju molim Allah subhanahu ta'ala da nas od nje srču. I da nije zasnovana na dokazu, nego na strastima. Aha. Ali to je promječeno šarijski maturidijski onaj. E, šarijsko maturidijski zato što oni nisu znači, u stanju da to detaljno prouče. Da se pridržavaju. Da se pridržavaju, da to razdvoje. Uče kod šarija, maturidijsku školu i onda ne mogu to da nečekati. Pa, ali sad na godine se čak u nama razilazi što se tiče šarije, čak u neki kaži da su kilafe mogli da lazi iz djeli, što se tiče, da li su u imanu? Znači, u imanu su murđije, u osnovi, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, znači kakvi sve tamo ona mišljenja još umeze u ime, ja nisam to detaljno znači zagledao, ali u osnovi govorimo onako kako oni kažu. Kažu maturidijski, mezheb, ali kad pogledaš neke mesele, vidjet ćeš da su uzeli ešarijske, Allah najbolje zna zato što su njihovi ovi šejhovi učili na Azharu, gdje je zastupljen ešarijski mezheb, pa su oni to uzeli i pomiješali pomislu da neke mesele vjerovatno prelaze tamo i ovom. Glavno da znate da je to da ti da ti bez ikakvog dokaza, mezheb zasnovan na običnom mišljenju. Mišljenju o čemu po Allahu? Na osnovu razum. A da li razum može dokučiti kako će Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li razum može dokučiti svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala? Razum ne može često da dokuči svojstva neke stvari koje je očita ispred njega vidi Tako. Nekad bi ja pomislio da je ovaj skup vrlo mehan. A, zaletio bi se i zapisao ga nogom da ga sluši. A, eto ti razum. Sada, znači, razum je vrlo ograničen. Ali su ljude zaposlili svoj mali mozak. Šta? Da razmišljaju o Allahu subhanahu wa ta'ala i da na osnovu svog malog sićušnog razuma kažu ne, Allah subhanahu wa ta'ala Nije to njegovo svojstvo, nije ovo njegovo svojstvo. Ovo ne priliči Allahu, čak i onda kada Allah subhanahu wa ta'ala sebe tako opiše. I to kako je sebe Allah opisao, to je kod njih kufr. A tako povjeriš kako je Allah za sebe rekao, ti si kod njih kjer. Eto, to je taj vezan. I ne treba nimalo se zbog toga uzbudivati, tako, risikirati. I ne treba nikakvu pobulogu zbog toga dizati. A tako, šta treba slivati ramenima, šuti, nemoj praviti hit. Dobro. Na što upućuju sva Allahova s.a. najljepša imena i savršena uzvišena svojstva? Danas ćemo to ponoviti. Na što upućuju? Allahovu savršenost. Njegovu savršenost i uzvišenost. Šta? Prema tome da je on jedini koji, koji zaslužuje obožavanje, izražavanje robovanja i zaslužuje da se robuje i posvećuju svi videli i vade i vade. Dobro, to smo rekli prošli put. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoja najljepša i savršena i uzvišena svojstva koja sve upućuju na to da je on, ali tako, obožavani onaj koji ima pravo na obožavanje, na robovanje, na ibadet. I niko sa njim ne učestvuje u toj savršenosti i niko sa njim prema tome ne, ne, ne može i ne smije učestvovati u poklanjanju i posjećivanju ibadet i varet. Dobro, a mi smo prije govorili na što kući nje, svako Allah subhanahu ta'ala ime. Na što kući. Na njegovo ime. na njegovo biti biće. Svako ime upućuje na njegov biće. što ovo naglašava? Zato što su mnogi negirali imena i rekli da mnoštvo imena upućuje na mnoštvo biće. biće. Mi kažemo ne, svako Allah subhanahu tela ime upućuje na njegovo jedinstveno biće. Jer na njegovo jedno te isto biće, je li tako? Je li da subhanahu ta'ala to objavio? Kulit Allaha Evidu ur rahman. Reci, dozivaj Allaha ili milostivog. Je li tako? tebu, tad'u je god doz, dozivaš felahul esna'u l'husna. Pa on ima svoje najljepše imena. Znači, kojim god ga imenom dozoveš, dozivaš koga? Allah. Njega, Allaha, njegovo biće. Znači, u je to imena njegovo biće. Dobro, znači, što još u kući? to smo objašnjavali prije. prije. Upućuje na svojstvo po značenju tog imena. Upućuje na savršeno svojstvo iz značenja tog imena. Je tako? Pa, njegovo ime Ar-Rahman upućuje na njegovo biće. A upućuje i na svojstvo i značenja ovog imena, a koje je to svojstvo, svojstvo bilo Milosti. Je li tako? I našto još upućuje? Upućuje na njegovo biće, upućuje na savršeno svojstvo prema značenju tog imena. I našto još? Upućuje na obavezno svojstvo tom svojstvu. Pa tako? Na obavezno svojstvo. Tom svojstvu. Koje je obavezno svojstvo? Svojstvo milosti. Svojstvo život? Život. Život. Je li tako? Da bi bio, je li tako? Njegov, i, da, njegovo savršeno svojstvo milosti, šta? Obavezno je da uz to savršeno svojstvo milosti ima šta i svojstvo života? Života da je haj, da je živi i vječni. Svata. A tako smo pričali, tako smo govorili kad smo čitali na Ma'aridu Kabu. A pa tako, ovo pogledanje na jedan svojstvo. Dobro. Sad ću polako za lavu pomoć čitati ove pete pa na mjestima gdje bude i bilo potrebe da malo nešto se zadržimo ili dodatno objasnimo, pokušat ćemo da pojasnimo. Allah vas smanava tajela najljepša imena i njegova savršena i uzvišena svojstva upućuju na njegovu savršenost i njegovu veličinu i uzvišenost. I da je on jedini koji se obožava. Nema nikakvog saučesnika u svom rububijetu ni uluhijetu. Znači nema ni u gospodarstvu, ni u obožavanju, u ibadetu, u obožavanju. I ibadet znači nije ispravno činiti ni najbliže melemu, niti bilo kojem poslaniku, a li nekome drugom mimo njim. I ibadete znači njegova savršena svojstva kući na to da ibadet pripada samo njemu da niko sa njim u tome ne, ne učestvuje. Niko sa njim ne učestvuje u njegovim savršenim svojstvima, znači u njegovom rububijetu, u njegovoj vlasti, u njegovom uluhijetu, u ibadetu. Pa ibadet nije ispravno činiti ni naj najboljim, najbližim melecima Allahu subhanahu wa ta'ala, ni najboljim poslanicima, a kamoli nekome drugom mimo njih Zato možemo tvrditi da mušrici nisu Allaha subhanahu wa ta'ala procijenili kako treba i ne cijene ga kako ga treba cijeni. Kad su učinili ibadet nekome drugom i okrenuli se od njega, iako je razlika između ibadeta gospodara stvoritelja i ibadeta prema stvorenju kao razlika između samog stvoritelja i njegovog stvorenja. Je tako? Znači, Hoće da kaže da razlika, ogromna je razlika između stvoritelja i stvore, stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje savršena svojstvo koje upućuje na njegovu uzvišenost i savršenost. I da samo on zaslužuje ibadet. Onaj ko posvijeti ibadet nekome drugom, nije Allah subhanahu wa ta'ala poštovao kako ga treba poštovati, niti cijenio kako ga treba cijeniti. Zašto? Zato što je okrenuo ono što je pravo samo Allaha posvetio nekome drugom mimo Allaha. A razlika između toga je kao razlika između stvoritelja i tog stvorenja. I razlika između Allaha i najljepše imena njegovih savršenih svojstava i, sa, i, i imena i svojstava tog stvore, stvorenja. Vidjet ćete poslije, učit ćemo uz Allahovu pomoć, kad budemo govorili o, o širku i mušicima, da mušnici u stvari obavezno šta imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu i da je to loše mišljenje navjelo na šir. Na šir. To tako? Dobro. Kako ima loše mišljenje, ona imam u što moli poslanika sallaha revselem za šefaat. Kako ima loše mišljenje o Allah? Kako je ovo on napravio nekakav prekričaj u pogledu savršeni Allahovi svoj stav? Znači nije cijene Allaha kako ga treba cijeniti. Gdje? Kako? Da mi ga jasno. A ne može Allah milovati. Ovo da ovog poslanika sve ne traži da va... Dobro, gdje je tu ko da je rekao da, da Allah ne čuje i ne vidi njega pa upućuje do da poslanik... Znači da poslanik će ga prije čuti. Da će poslanik prije šta se smilo? Smilovat. Poslanik milostivi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Da će poslanik šta prije dovu prije primiti. Njegovo pokajanje prije primiti. A to su sve savršena da je, a Allah je tawabur rahim koji prima teobe i milostivi. Je tako? Gafurur rahim koji prašta i milostiv je. To su svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta? Ova je povjerovo da je Muhammed sallallahu alaihi sallam ima savršenija svojstva od Allaha. Je tako? Zato se njemu obraćaju. Zar nije? Šta još? Pripisao je nedostatak Allah subhanahu wa ta'ala u njegovom rububiji. Rububiji je gospodarstvo. Kako? Ispadne da se kod Allah subhanahu wa ta'ala može, može zauzimati kad ko hoće i za koga hoće. A gdje je vlast Allahova? Gdje je Allahova volja? Ne može niko poželiti nešto što Allah neće da poželi. A kao li da se zauzima? Sve te? Allah subhanahu wa ta'ala doslovno kaže šta? da ne koristi šefaata indahu illa li man azinam. Osim onome kome on dozvu. Traži posljednik ispada to. Jes, traži posljednik. E, to hoće da kažem. Ko vjeruje ispravno u savršena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, to će ga šta ograničiti i zaštititi od šir... širka. Uvijek će prokontati. I nikad neće tražiti nikakvog posrednika i ništa, zato što je Allah savr savršen. Prema tome obratite se savršeno. Nikad neće očekivati od nekog šeha, od nekog čovjeka, od nekog menjita koji ne može ni se pomoć ništa, od nekog, od bilo kakvog kamena, od nešta. Zašto? Zato što vjeruju u savršena svojstva Allah s.a. da je on taj koji daje i oduzivan koji pruža i uskraći, uskra, od koji dolazi koristi šte, šteta. On je ta savršena svojstva. Svatar, ko vjeri u savršena svojstva Allah s.w.t. nemoguće da čini širk. Zato svaki mušrik je u stvari nije cijenio i poštovao Allaha kako ga treba cijeniti. Čitamo dalje. U kitabu Tavahidu kaže šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab ono što je došlo u ajetu وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ Ono što je došlo, dakle, pogledaj što je došlo o Allahovim riječima. Šta se misli ovdje što je došlo o Allahovim riječima? Znači od hadisa i tefsira ovog ajeta. Nisu cijenili Allaha kako ga treba cijeniti. Nisu poštovali Allaha kako ga treba poštovati. Je tako? A zemlja je sva u njegovoj šarci na sudnjem dan, a nebesa su smrtana u njegovoj desnici. Uzvišen je on od onoga u čemu mu šir čini. Pa kaže u komentaru, u komentaru a, Kitabu Tevhida, Abdurrahman ibn Hasan, Allah se smilova, prenosi, znači, rivajete i tefsire vezane za ovaj. Kaže Ibn Ketir, rahmetullahi alih, kaže uzvišeni, ne cijene Allah, ne cijene mušici. Znači nisu cijenili Allah kako ga treba cijeniti. Nisu poštovali Allah kako ga treba poštovati. Je tako? Nisu vrednovali Allah, znači nisu mu dali savršena svojstva njegova vjerovali kako treba vjerovati. Je tako? Kaže, nisu cijenili mušnici Allaha onako kako on zasluži. Pa su obožavali sa njim još neki drugi. A on je veličanstveni uz kojeg nema nikoga koji je veličanstven ili veličanstveni od njega. On je svemoć, svemoćan. On sve može znači. On sve posjedi i sve je ispod njegove moći i upra, upravi. Da su ga ovako ocijenili, šta ne bi nikad širka učinili. On je svemoćan, sve u njegovim rukama, on je vlasnik svega, on sve posjedi. On sve nadzire, sve, sve je pod njegovom vlašću i moći. Ne može ništa izaći iz okvira njegove volje, volje. Sada, ko tako vjeruje Allaha, neće u nam pas nikada se obrati nekome drugom. Kažem u džajaj, ovaj ajet je objavljen u Kurejišu. Znaš Kureš, da oni tako nisu Allaha cijenili kako ga treba cijeniti. Kaže Sedi, nisu ga veličali kako ga treba veličati. Kaže Mohamed ibn Ka'ab, da su ga cijenili kako ga treba cijeniti, ne bi ga ulaž tjera, tjera, odnosno njegovog poslanika, poslanika sallaha Kaže Ali ibn Abi Falaha, prenoseći ibn Abbas radijallahu an, to su kafiri koji nisu vjerovali u Allahovu moć nad njim. Nisu vjerovali u Allahovu moć nad njim. Pa ko vjeruje da je Allah s.a. svemoćan, on cijeni Allaha kako ga treba cijeni. Ko ne vjeruje u to, on ne cijeni Allaha kako ga treba cijeni. Ne poštuje Allaha kako ga treba, poštuje. Znači, ko vjeruje u savršeno svojstvo Allahove moći, on je Allaha cijeni kako ga treba cijeniti. Veliča ga kako ga treba veličiti. Ko vjeri u Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutnu mo moć. Da je on sve moć. I da niko, šta? La havla wa la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim. Ha? Pa ko ovo zna, šta će se obraćati nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Spomenuti si brojni hadijeti koji su vezani za ovaj ajed, brojnim putevima, koji označavaju, odnosno objašnjavaju mezheb selefa, Pravak selefa po pitanju vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva. Mi sprovodimo, znači, te, te hadite koji dolaze u svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujemo u njih i prolaze kod nas kao što što došlo. Je li tako? Onako kako su prenešene, prenešene. Kako su sahabili van Allahi, ali im prenijeli te hadare i te hadite o svojstvima Allah s.a.w. tako mi ih dalje prenosimo i tako ih prihvatamo i tako u njih vjerujemo bez ulaz, ulazka u kakvoću i bez izokretanja zna, značenja. I ovdje spominje, znači, koje je sve spomenuo hadite vezane za ovaj ajac, Hadis od Ibn Masuda, kao što spominje, autor u ovom poglavlju prenosi ga Imam Buhari na više mjesta u svom sahihu, bilježi ga Imam Ahmed i Muslim, Tirmidi, Nesai, svi ga prenosi od Sulejman ibn Mehrana, od Ibrahima, od Ubejde, od Ibn Masuda u ovom otprilike znači. Kaže Imam Ahmed, pričao nam je Muavija da mu je pričao A'maš od Ibrahima, od Altame, od Abdullah, Abdullah ibn Mas'uda, da je došao čovjek od Ehlu Kitabija. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bi rekao, o Ebu Kasime, prenijeću ti da Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti svoje robove na, jed, na jedan prst, staviti sve svoje robove na jedan prst. A nebesa isto tako na drugi prst. A ostala stvorenja isto tako na prst. Pa će reći ja sam vladar. Pa se nasimo Rasul sallallahu alaihi wa sallam tako da se mu se vidjeli njegovi zubi, pokazali se njegovi zubi zbog znači optimističnosti ovog kabera ovog haditha. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala je na ovo, na ove riječi objavio وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ Nisu cijenili Allaha onako kako ga treba cijeniti. Tako ga prenosi Buhari muslim Nesai od Amaša. Kaže, kaže ovaj autor, ovi hadithi i svi oni koji su došli u ovakvom značenju upućuju na uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala, na uzvišenost njegove moći i njegove veličine. Isto tako upućuju na uzvješenost njegovog stvara. Allah subhanahu wa ta'ala je sebe predstavio svojim robovima preko svojih svoj, svojstava, opisao se svojim svojstvama. I još se predstavio svojim robovima kako čudom svoga stvara, stvara. A sve ovo upućuje na njegovu savršenost i da je on jedini koji se obožava. Nema saučesnika, nema šerika, nema nikog kog sa njim učestvuje u tom, u njegovom rubijetu i u, u rubijetu, na pravu na obožavanje. I sve ovo upući na potvrđivanje svoj stava onako kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti, potvrđivanje bez poređenja, negiranje nedostataka, bez negiranja svoj stava. I još rekli smo, bez izokretanja značenja ulaženja, ulaženja u kako kakvoći. A na sve to upućuju tekstovi Kur'ana i Sunnata. I na tome su prve generacije ovog omneta. I oni koji ih slijede. I koji slijede njihove stope u islamu i imam. Koji slijede njihove stope u islamu i imam. I mi smo prošli put spomenuli, znači, da Sama činjenica da je Ebul Hasan al-Ašari odrekao se svog mezeba, je tako? Isto tako Ebu Mansur al-Maturiri, da je živio dosta kasno i da prihvatanje vjerovanja, onako kako su oni pojasnili na osnovu svojih fantazija i vizija, je neprihvatljivo sa više aspekata, a posebno sa ovog aspekta da niko od Selefa nije tako govorio i nije tako premen, što bi značilo da su svi muslimani od poslanika Allah alaihi sallam preko Ebu Bekra, Omara i Atmana, ali je, je tako, do Ebu Mansur al-Maturidija bili u velikoj za, zavodi i bilo im skriveno dio, bio im skriven dio zna, znanja, pa nisu znali oni da objasni da ova svojstva ne treba vjerovati tako kako piše u Koranu i Hadijetu dok nije došao taj pametnjaković da pojasni umet ono što otkrije, ono što dotad nisu znali. Svatad, sama ova činjenica upućuje na taj vlad. I tako je pala fitna u stvorenosti Korana, jedna od prvih žestokih fitni koji su napravili Martezom. Pozvan je jedan stari šejih sjede brade poznim godinama na raspravu tako o stvorenosti Kur'ana. Pa je on prije nego što su Znači, tako su bile ispitivani ljudi. I ako ne, ne potvrde, išla je glava, je tako, sablja i... Ako ne potvrde da je Kur'an stvoren, kao što vjerujemo, a tezile, glava je išla. Ali se stari šeh, ne mogu da se sjetim, Allahom se smilova ime, sjetio. Pa kaže, mogu ja postaviti nekoliko pitanja, kaže Halifi, pošto je to na Halifinom dvoru, Možete postaviti nekoliko pitanja prije nego vi postavite meni pitanje ovo za Kur'an. Može. Kaže, je li to pitanje tražio da se u to vjeruje tako Muhammed sallallahu alaihi sallam? Je li objašnjavao to ljudima i testirao ljude u tom? Objašnjavao im to i tražio od njih da u to moraju vjerovati? Kao što je tražio da moraju vjerovati u neke druge stvari, tako? ovaj mora reći da nije, tako. Nema, nigdje se ne skloni. Dobro. A jedan Ebu Bakr radi Allah van, poslije njega isto tako tražio to ljud, od ljudi, primravo i da moraju to vjerovati. Nije. A jel, Omar radi Allah van, pa jel Osman, jel Ali, nije niko. Pa je onda halifa shvatio o čemu se radi. Zar ti sad si učinio suštinom i ključem imana i vjere ono što je promaklo poslaniku sallaha i sallam. Promaklo evo Bekru, Omaru, Jesmanu, svima promaklo, a ti si se sjetio da je to glavna stvar na kojoj trebaš ljude ispitivati, testirati, tjerati i da u, da u to vjeri. I svatio istog trenutka da je to važno. I tako je jedna od činjenica na, na kojoj, odnosno događaja na kojima je propala ta fitna i srušila se. Gdje se abrasijske palite odustale poslije toga da testiraju ljudi na to. Su svrtili da je to upati. Na kraju, isto tako vezano za ova svojstva, mi kažemo ovim našim maturidijama, jel to Tako Resul sallallahu alaihi wa sallam prenašeno od njega podučavao tijelo ljude da ne smije uvjerovati u ajete kako stoji u ajetima, nego moraju zapustati značenje. Ili neko drugi poslije poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve dok niste došli vi, to znači je jasno malo dijetu da to upućuje, da je to što vi radite, šta? Ba til, ba til, iznišrkenje ovaj obični narod nema pojma o tom, je li stvoren, nije stvoren, to ni, ništa ne interesuje. Znači, ko to drži, drži samo ovi koji... Jest, jest. Njima mi, o njima mi i priče. <laughs> Ovi nemaju pojma? Jest. Pa nije narod obični, nije zatvorio jednu temiju zbog ti stvari. Nego muftije njegove koji su bile šari i zatvorili ga u zatvor. I kažu, pustit ćemo te, da ne čitaš pred svijetom tekstove, znači Kur'ana i Sunneta koji govore o svojstvima kaže mi te vi niste normalni. <laughs> Ne smijem učiti fatihu pred narodom. Ne smijem učiti kulu vola pred narodom. Ne smijem učiti ajatul kursi pred narodom. A? se govori o Allahovim svojstvima. Da. I još mu postavio uslov da kaže da Allah svana ta'ala nije u određenom pravcu i da nam zauzima određeni prostor. A što da nije u određenom pravcu? zato da, da se ne kaže da je nar, nars. Jel tako? Ako kaže da je nars, onda je iznad nas, jel tako? Iznad ne nebijese. Jel tako? E zato je stražio da da kaže. A, da nije određenom pravcu. Kako je odgovorio, kaže, ako mislite da nije na aršu, onda jest u određenom pravcu od nas. A ako mislite da, nije, da je nije u određenom pravcu od nas u smislu da ga pravac ili prostor obuhvata da je tako ograničeno, da mi ne vjerujemo da je tako u određenom pravcu od nas. Ali jeste onako kako njemu priluči iznad ar, arša i da ne zauzima određeni prostor, kaže to nije uopšte prenošeno ni u Koranu, ni u Sunnetu. Niti se to potvrdi ni ne gira, prema tome notarija je o tome raspravljati raspra, raspra, šut. O tako, ne smiješ o tome pričati. Znači, to je nepotrebno pitanje. Razmisli o ovim hadijetima i njima sličnim, kako Resul sallallahu alaihi sallam veliča i kako se divi šta ovim hadarima makar od ehlu Kitabija, da tako, gdje se spominju svojstva njegove savr savršenosti i uzvišenosti. Onako kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti. I kako je potvrdio ono što je židov došao da obavijesti o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim svojstvima, ako ona upućuju, znači kad ona upućuje na njegovu uzvišenost i savršenost. Pa razmisli, znači i zamisli po ovim hadithima, kako se u njima potvrđuje uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala na njegovom ar, aršu. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni za jedan od ovih tekstova nije rekao, ne misli se na vanjsko značenje ovih tekstova. Ni za jedan od sedam ajeta u Kur'anu u kojima se spominje da je se Allah svana tela uzdigao iznad Arša, nigdje poslanik sallaha nije sve nije naglasio, ne misli se na vanjsko značenje ovog teksta, je tako? Niti je s druge strane rekao, ako potvrdite vanjsko značenje, to upućuje na poistovjećivanja Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim svojstvom. Nije ni na to upozorio. Kako to? Da Rasul sallallahu alaihi sallam na tolika svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu ni za jedno nije rekao i napomenuo ne smijete vjerovati bukvalno ovako kako stoji jer to će značit šta poistovjećivanje Allaha sa stvorenjom. Nigdje to nije napomenuo. A poznato da je Rasul sallallahu alaihi sallam sva pitanja Tevhida strogo šta objašnjavao i napomin, napominjao. Da niko od Ashaba nije upitao, Allaho poslanić, je to se tako, je to bukvalno značenje tako ili da niko od Ashaba nije upitao u to, za to, na što to upući? Da nije prenešeno da je uopšte neko pitao za ta svojstva od Asaba. Znaš što to u kući? Znači da je to tako. Znači da su one automatski, automatski po, po fitri svoju, automatski bez ikakvog dodatnog objašnjenja šta vjerovali u ta svojstva kako su došlo. Kako? Kako priliči uzvišeno u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije nam padalo da porede Allaha sa stvorenjem. Niti je nam padalo po njihovoj fitri da ulaze u kako ćete svoj sad. Svatar? Našto upućuje, znači, ovo koji su došli poslije pa počeli zalaziti kako pa hoće, našto to onda upućuje? Na njihovu iskvarenost i pokvarenost, kao tako? Nepokornost i poslušnost. I nepokornost i neposlušnost. Svata, kako niko da Sava nije to pitan? Ali bio poslanik sa Lari se nam pred njima živ. Nije nam palo da pitan, nego se odmah vjer, vjerovao kako je došlo. Sve to, znači, treba imati na umu i o dobro razmišljati. Kaže, niti je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da ako povjeruješ u svojstva kako se došlo u Koranu i sunnetu, da je to poistovićivanje Allaha i poređenje Allaha sa njegovim stvorenjem. Da je to istina, o tome bi ga obavijestio prije svega divi, a i on povjerdi i obavijestio bi svoj, svoj onmet, zato što je njina Allah potpunio ovu vjeru. Je li tako? Zato što je njima Allah subhanahu wa ta'ala potpuno ovu vjeru i usavršio svoju blagodat. Usavršio ovu vjeru i potpuno je svoju blagodat. Pa je on premio istinski i povjerljivo. Salavatullahi wa salamu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yom i din. Ashabi su isto tako od njega povjerljivo i doslovno pre, prenijeli onako kako im je on objasnio njegova svojstva kako približi njegovu uzvišenosti i savršenosti i povjerovali su u njih i povjerovali u Allahovu knjigu i sunet poslanika sallaha alaihi sallam i ono što ona sadrži od svojstva gospodara uzvišenost uzvišenu kao što kaže uzvišeni varrasi kune fil ilmi je kulune amenna a oni koji su znači učeni dobro učeni jel tako imaju E, detaljno znanje, kažu vjerujemo u njega kullu mine inda obina, sve je to našeg gospodara. Oni tako kažu. A oni će srce bolezna i koji traže fitnu, šta oni? Traže a manje jasne ajete, da se za njih zakačaju ono što im je nejasno, da onda to su prostavljaju jedan ajet drugom, jedan hadijek drugom i to je njihova to su njihove akroba, akrobaci. Znači, to su njihove akrobaci. A vjernici kažu sve od Allaha i sve vjerujem. Iako ima negdje gdje na prvi pogled nije jasno da se vrati na tekstove koji su u to potom pitanju jasni i, do, i doslovni. I onda i ove koji u početku izgledaju nejasni, protumači na istina i onda postane sve, ja, sve jasno. I onda postane sve sve jasno. Znači, ove stvari treba imati duboko, duboko na umu. Allah subhanahu wa ta'ala je usavršio ovu vjeru i potpunio svoj blagodat sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi Što nije bila vjera toga dana, kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam dostavljao ovu vjeru i objašnjavao je, neće nikad biti od, ove vjere što nije bila vjera za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam dok je on objašnjavao i prenosio od Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti vjerom do sunnjeg dana. Kogod došao poslije njega i dodao i rekao da je nešto od vjere, nije od vjere. Makar to bilo neposredno poslije njegove smrti odnes Ela o kaderu, o sifatima, o stvorenosti Kur'ana, makar to bio Ebu Hasan al-Ešari ili Ebu Mansur al-Maturidi, makar bio to kogod da je. Kogod je došao poslije i nešto spomenuo što nije bilo od vjere u vrijeme Muhammedu sallallahu alaihi sallam, neće biti vjere od Allahove vjere nikad do sudnjeg, do sudnjeg dana. To je ukratko znači o poglavlju po Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno njegovim najljepšim imenima i savršenim uzvišenim svojstvima. Prije nego što priđemo na sljedeći poglavlje koji je vezano za sudbinu, vjerovanje u sudbinu, kada je kada, i ovo je posljednje poglavlje, u poglavlju ima imana. Jel tako? Zašto? Zato što su ruknovi imana, šta? Vjerovanje u Allah, velike knjige, poslanike, tako? sudnji dan i sudbina, kader, je li tako? Pa je ovo na neki način ukratko šta o temeljima imana, o ruknovima imana. Posljednje poglavlje koje ćemo o poglavlju o imanu čitati je vjerovanje u kader. Vjerovanje u kader. A onda ćemo prijeći ono, na, da čitam ono što je suprotno tevhidu imanu, a to je širk. Šir uz Allahovu pomoć. Ima li pitanje? Ima li pitanje vezano za ovo ili vezano za nešto drugo što smo do sad čitali? Vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala najljepša imena i savršeno uzvišeno svojstvo. Ima pitanje, ono da bi da se potrudimo da naučimo Allahova imena i svojstva, pa kad ih znamo sa prevodom, onda ne biće biti problema, Znači, Allahova imena i svojstva ne možemo naučiti. Nikad. I rad po koji nauči rad Ne možemo, zato što ne možemo nikad obuhvatiti sva njegove imena Ali ovi, i svojstva. Ovi poznati 99. A, <laughs> Ali i to je razilaženje. Da li je nama poznato samo 99 ili od poznatih ima 99 koje, koje je ko nauči i obuhvati i ući se u džennet, jel tako? A, ti si misli na ovih. <laughs> Znači, nije, to treba se ograničiti dobro i znati znači da nije istina da Allah Svano Tara ima samo 99 imena. Niko ne zna koliko ima. Nego od njegovih imena ima 99 koji ako se nauče, i obuhvate svate i bude se radilo po njim značenjima. Ali tako, ući se u džene. Mi smo podrobno spominjali puno svojstava, pojedinačno, ako se sjeća, govorili Allahovi smanu ta'ala uzvišenosti, pa objašnjavali videove uzvišenosti, pa govorili Allah smanu ta'ala u brojni njegovim imenima, njihovim značenjima. Pa ne znam, mi smo to malo Mislio sam ako zna narod, primjera to sve, ima to zna, onda će manje doći upadati u širku. Manje će upadati u širku, ali nama je preče da se sačuvamo širka, nego da sad valjamo sad dobra djela, a vam... Tamo, jer sa šir, širkom sad propa, propada i sva djela, je li tako? kad uzmeš abdes moraš se dobro čuvati od onih stvari koje kvari abdes. Inače, ponovo se moraš abdes. E tako, e tako isto djelo. Znači, najpreče je da se insan sačuva od čir, od širk. Jer je to pravo Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima. A pravo robova kod Allaha, ako dođe bez širka pred njega, da i zač, sačuva od njegove ka, kazne, od džahenevske kazne. E ima sad pitanje Ako čovjek u riječi pretekne i učini širku, pošto u nas ima dosta ovih uzrečica koje su širk subhanala, kažu da se u sve svoje kljuse, to je širku subhanala, je tako? A to je ovdje, znam. E sad ako on to tako kaže i odmah se ovdje dođe, jel, jel mu ono poništeno prije? Rekli smo, znači da je zakljetva nečim drugim ima Allah subhanahu wa ta'ala riječi E, koji upućuju na širk kao šta hoćeš ti i Allah i tako, znači neko poistevcijanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala i od tih riječi znači da je to mali širk, da je to u stvari veliki grije. Naravno, treba se odmah pokajati i brzo se pokajati i uz Allahovu pomoć, znači neće zbog toga djela biti upropašta. Neće zbog toga djela biti upropašta. Da Allah sečemo. Dobro. Dobro, ako nema pitanja. A samo še je Bog kad je dolazio, jer su onaj veliki pravi, kad je govorio poslaniku Sala i Sala. Poslanik Sala i Sala, koliko sam imao sveti nigo, ništa... Ništa nije negirao od toga. Jes. Znači, had, uh, e, hadit je sahi, bilježi ga Bukhari, Muslim, Imam Ahmed, Nisai, Tirmizi. Znači, da je istin, tako. prsti se spominju još u drugim hadithima. Hadith da nema ni jednog srca, jel tako, a da nije između prsta milostu u okreći ga kako hoće. I tako dalje, znači, spominju se. Tamo. Koliko ima reacije? Da. Ja ga ostavio, znači da ne ulazimo u sljedeći poglavlje, da malo se odmorite i da vikrite. Čekate, jesu. Dobro.